Արցախում հումանիտար ճգնաժամ է, հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում 40-ից 60 սանտիմետր հաստությամբ ձյուն։ Արցախը սնուցող միակ գազատարը կրկին խափանված։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը տեղի ունեցածը մարդասիրական ահաբեկչություն է որակել։ Այն կոպտորեն խախտում է միջազգային մարդասիրական եւ միջազգային իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները, որևէ ձևով չի տեղավորվում բարոյականության շրջանակներում։ Այդ ստորարարքը ատելության եւ ազգայնամոլության հերթական դրսեւորում է, ասված է արտաքին քաղաք քաղաքական գերատեսչության հայտարարությունում։ Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատմամբ ակնհայտ է, որ այս օրինակ քայլերը քաղաքական նպատակներ են հետապնդում։ Ադրբեջանը հերթական անգամ կոպտոր է խախտում է մարդու հիմնարար իրավունքները, ասում է Գեգամ Ստեփանյանը։ Սա որպես գործիք է օգտագործում Արցախում էթնիկ զտման քաղաքականություն իրականացնելու համար, Արցախը հայաթափելու եւ Արցախի տարածքը յուրացնելու համար։ Մարդու իրավունքների տեսանկյունից սա ոչ այլ ինչ է, քան հանցագործություն ուղված մարդու հիմնարար իրավունքների դեմ։ Սա հանցագործություն է ուղված մարդկության դեմ։ Մեր կառույցի կողմից այս պահին ձեռնարկվում են բոլոր գործողությունները միջազգային ատյաններին եւ միջազգային տարբեր հարթակներում որոշում կայացնողներին իրազեկելու, տեղեկացնելու ստեղծված իրավիճակը եւ փաստագրված ձևով ներկայացնելու, որ Ադրբեջանը իրականացնում է հանցավոր քաղաքականություն։ Այսօր Արավոտյան Գեգամ Ստեփանյանը Twitter-ի իր միկրոբլոգում դիմել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարին։ Ադրբեջանի ղեկավարության ակտիվ ներգրավվածությամբ Արցախը կրկին զրկված է գազամատակարարումից։ Անհամբեր սպասում եմ ձեր արձագանքին, գրել է Մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Դիմելով Եվրախորհրդի Մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչին Ստեփանյանը գրել է. Դուք դեռ հետաքրքրված եք մարդու իրավունքների հարցերով։ Բայց ինչ արձագանք են ստանում չճանաչված մի երկրի մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնության ճիչերը մարդու իրավունքների միջազգային ջատագովներից։ Արցախ լրատվականի հետ զրույցում Գեգամ Ստեփանյանն ասում է, որ արձագանքներ լինում են հիմնականում միջազգային ոչ կառավարական իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից, բայց այն արձագանքը, որ մենք ստանում ենք Արցախի ժողովրդի իրավունքների վերաբերյալ միջազգային հանրության կողմից իրազեկման տեսանկյունից խիստ անբավարար է եւ կարծես թե տարբերակված մոտեցում եւ երկակի ստանդարտներ են կիրառվում աշխարհի այլ երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության միջև։ Սա խիստ դատապարտելի է եւ նաեւ մեր տարբեր քննարկումների ժամանակ այս թեմայով խոսում ենք, որ չի կարող լինել նման տարբերակված մոտեցում, որովհետեւ միջազգային բոլոր փաստաթղթերը մարդու իրավունքները համարում են համընդհանուր։ Ոստի եւ պետք է հավատարիմ մնալ այդ սկզբունքին։ Արցախի եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ կոչ անելով միջազգային կազմակերպություններին ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա մարդու իրավունքների այս լայնածավալ ու շարունակվող խախտումը վերացնելու համար։ Արցախում ստեղծված հումանիտար խնդիրները կբարձրացվեն միջազգային ատյաններում, վկայում է նաեւ Միեդում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցչի գրասենյակի աշխատակազմի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանը։ Իրավական փաստարկները կներկայացվեն ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում եւ Միեդում քն գնվող գործերի շրջանակում։ Դրմեյանը հիշեցնում է, որ երկու դատարաներում էլ միջպետական հայցեր են քնվում ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Ձեր դե նշած դեպքը, որի մասին քիչ առաջ խոսեցինք, ներկայացվելու է, եթե մենք ամբողջական այսպես կոնսոլիդացնենք, կներկայացվի այս երկու գործընթացների շրջանակներում, թե ինչ դիտարկմամբ, ինչպիսի պահանջով եւ այլն, սա արդեն մանրամասնեցման կարծում եմ ենթակա չէ այս պահին։ Հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում որոշ կոնֆիդենցիալություն, այդ թվում նաեւ մարտավարական նպատակահարմարությունից ելնելով այս պահին ավելի դետալային չէի ցանկանա նշել, թե կոնկրետ որտեղ ինչպիսի քայլեր կարող են նախաձեռնվել կամ արվել, որպեսզի չվնասեն հետագա գործընթացներին։ Այս օրինակ քայլերով Ադրբեջանը շարունակում է հայատյաց քաղաքականությունը, ինչը միտված է արց Արցախում խոճապային տրամադրություններ ստեղծելուն, ասում է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Արթուր Հարությունյանը։ Այս պահին իշխանությունները աշխատանքներ են տանում բանակցությունների միջոցով գազամատակարարումը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից իրականացող քաղաքականության շարունակությունը Արցախում խոչապային դրամատուրգներ ստեղծելն է, Արցախցուն իր հայրենիքում բարբեր ձևերով ահաբեկելն է։ Ձելն է ինչ վերաբերում է աշխատանքներին այս պայն բանակցությունները ընթանում են, սպասենք արդյունքներին նոր արդեն մնացած մեկնաբանությունների կտանք։ Ավելի ուշ նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ խաղաղապահների միջնորդությամբ աշխատանք է տարվում խնդիրը կարգավորելու համար։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։